ya kepiye ta? Ki mau kaya domuni ki manukku mau wis tak pakani po. Kok domuni po muni po nika mau? Muni ce. Nggih ta, sing pundi wae sing muni? Deruk puter kutu. Oh, ah, nggih pon wis yaene kok. Aku ki senajan tuwa ning hobi nyang kesenengan ki. <laughs> Mengkere sing rata ingun. <laughs> Om bapak iki kok nang Aneh-aneh lho kon. Ayo ta wong iki iso kemarman, kere iki kok apik, eh, bingung. Ayo ta. Wong ngingu kok yo kere. Lho mak ono lho wong ngingu kuwi malah senengane liyane ngingu brengos. <laughs> Ayo irit. Ha wong ketok ngingu main brengos, ayo ora makani ora apa ya. <laughs> Ora makani. <laughs> Wah aku ki nek ngengetke kowe ki rasane atiku wis marem. Lho, mareme senajan to. Waduh, kok Ora iki kok bapak iki kok kaya ora lugu ki ana apane ta iki? Kesurupan ya. <laughs> Lho kok kesurupan. Ning tas kewengen. <laughs> Ning mulo anu kok pancen beda kok. Dina niki karo dina-dina liyane niku kok seda. aja ngono lho. Hmm, oh, iki kok dina iki kok manganku ya rada akeh iki lho Aku marem tenan duwe anak kowe iki nganti eh, sak konduring sedo mbokmu. Hmm, pripun niku sak konduring sedo? Mbokmu ki sedo konduran to. Oh, sedo konduran niku ngono mergo nglairke nggih. Ora. <laughs> Lho ki nek nglairke kowe malah aman. Lah kok istilahnya kok konduran? Konduran truk. <laughs> konduran Bapak iki niku jenenge kecelakaan. Ayo ah, nek saiki nek biyen konduran iki kaya ngono ki mbok biyen iki rak wis tak elekke to dodol. Wis ora sabune. Oh. Mbokne kowe iki ora kalakal dodol tebu barang. Oh, lho kok dodol tebu ta? Wah wong tak elekke ora kena mbokmu kuwi glidike rada, damak kok. <laughs> Ah, dodol tebu ki ora kulak e. Lho atene ah, ya piye ora kulak kok dodol. Jebuke keceran kuwi. Eh. Weh. dirisi potongi aku agak nguning kluk ngetok tebu ana trukmu kletes mati iki tanpa ndas eh? bapak iki kok wong dongeng iki kaya ngono kok etel bae lah mbokmu Hani eh? rak yo mesake to niku ora. Ya wong-wong oh alah Niku, Pak Bas. Garwane sedo kok ora ndewelas. Lah nggih to niku kok kaya Nggih pun deben dhisik aku niku. <laughs> Kok ben Kula tututana mangke nggih ketrisipan menika wong nasar aku. niku niku jenenge napa wong kuwi iki wong sedo kok njur ketututan nanti kok dadi ninggal kowe iki kok wis iso gedene semono lan kepinteramu ki ya langkah mungguh karo mbokmu ya ta oh, rupane barang ki wis ora iso keri ya wis plek Eh, dadi kula niku kaya simbak ta. Ayo kowe iki plek mbokmu mulang arep dipek uang aku ra entuk. <laughs> Wah, niku jenenge malah ora umum lho niku, Pak. Wong aku ki ya wis gedhe ki lumrahe ya njur dipek uang ngono kok karo bapak ra Lah, eh ngono. Entuk dipe ning amatir. Lho, <laughs> lho legawe lah kok nganggo amatir ki piye ta tegese ki dipek entuk ning ning gawa lunga mulih so nek bapak wis ora ana lah saiki ki ateges dinggo ngibur wong tua supaya wis ben awet urip. Anek <laughs> tak tinggal aku yo ngalamun mengkeras mengkris. <laughs> Kok mengkeras mengkris. Lah ning nek kula niku wis diwengku wong niku ra wis dadi e wong ta apa? Ning ngono ta yen. Pripun? Sajake kok kowe iki kaya sajak iki kaya susah bentuke bebentukanmu hmm. lho <laughs> ondredil oh, wah kene nggih pancen <laughs> bapakku mangkelke ondredil oh, ora tak seneng-senengke tak wacake sing kira-kira kena nggo gambarke percontohane wong urip tak undangke makmu cilik pos oh <laughs> nggih nggih nggih Eh, tak arani ki bapak dhewe kok tak undangke. Mak cilik pos kuwi wis manuh. Hmm. Dadi tukang ora-ora ora diundang we mara <laughs> eh, kana pos. Timbang kiambak mbok dolan mriki. Ya, anu kalih kula nggodhok wedang ngoten nggih Pak nggih. Wis kleru kok mempengi radang. <laughs> kok oh, wedang wis mateng kok dicitok godhok ki ben wedang banget to. Ya napa, Nggih. Ha sumur wolong puluh rambut tanan male ote elo yen nyikat tuntu bisa ker singsat-singsat. Ayo kuwi ta. Wong singsat-singsat mula nek ngrungokke uran-urane nak bos kuwi pancen ceples dadi wong urip. Antarane nom dadi tuwa ki nek iso bedakke pancen kepenak. Aja dumeh nom ki gagah gedhe digdaya rasa lambute ireng untune akeh. Oh. Ning basan wis umur 50 ngono ya kok ngono kuwi bentuke. <laughs> Kaya bapak niku nggih. Aja bapak ora ya. <laughs> Lah wong nyatane contone ora dadah kok. Ya kaya ngono kuwi. Aku Bapak iki. Ya aku ya. Lah engke kok. Perokan dele mendoa. suarane ya apik lumayan. Nalajaya. Ngapit nyangke ngapanyo aja anti lali mesti weling payung aja nganti lali ah. nggih <laughs> Bapak malah aku sesuai wedi aku kok koyo ngono to aku ki arep ngene tak kandhani saking senenge nggih niku pripun niku wau ning apik lho Pak nek dhewe nunggoni niku malah wedi aku ah, koyo jan tujune tanggane cedhak dadine Rabati Pati. Bareng mule ranggawa payung. Iya ki bareng mule kok malah ranggo payung. Wis lali. <laughs> kok payunge ki gek ditinggal ning endi mau jan. Kowe kok malah gleges. Lah wong niku kuping kuwi nganti sis. <laughs> piti kerianeng kantor oh lah kek sapa kuwi kok kerineng kantor ya ngajake wong nek lalen ha <laughs> ah, wong tuwa mangku marga kok main teng Kok dadi saiki omahe kok mangku mar margogong niku nak dalan gedhe ta niku? Ah, iya. Oh. Ah mula mangku kok dalan gong ki rata-rata saiki mbahasan ngerti sengit. <laughs> niku napa kok malah lho seneng lho Pak. Seneng-seneng nek dodol bakulan. Nah nggih. Ya seneng ta bakine akeh payu. Ane nek keserempet kanan Lho, niku keserempet kanan piye kok dadi? <laughs> lebaran jalan iku. Nah iya. nek sakniki pancen kahanane kudu ngoten lho. Niku kesadaran. Anggene pamone iki omahku cedhak kono ki ning saiki ra cedhak kok. Lho, <laughs> saiki ki omah iki ngendi ki piye ta ki bapak iki? Saiki malah urung ngerancang. <laughs> Ah ya iso rasa ngerancang wong urip kuwi gelem sangu plastik. Lho. Iku jenenge lokro, Pak, jenenge. Lah tenan urung ngerti urung duwe pandengan. Lah mula wiwit sak niki niku terus direncanakan, ngoten, Pak. Ah iya nek. Anjir sok pulang pundi kok ya Bapak. Kowe karo aku ki gampang sebab sifatnya aku karo kowe iki jalma menungsa urip. Hmm. Kuwi diwajibke usaha. Nah, rak ngoten nah. ngas Nek iso gawe gedhong. Wah, nggih. Tingkat. Tingkat tingkat pinten, Pak? Loro. Aku tahu sanjo tingkat omahe tak pedet kebablasan. Lah kok kebablasan? Tak pedet jus mungguh, oh, banget ententean. Nggih. Lah bingung gak awakku. Majet meneh bablas ngisor dhewe. <laughs> Dadi nek ora tekan-tekan. Anjir, ah, anjir pripun iku? mbasan bener tekan liar mule wis pading kae. <laughs> isen-isen wis aja kuwatir ya nak wong urip nang jagat kang ricih akeh kancane we aja kuwatir mm, wong sugih nggih wong sugih bondo sugih apa wae ning ora sugih kanca kuwi mm. rugi ta kan oh nggih nggih mm. pancen nek akeh kancane niku opo apa iso sambat kancane kok nggih Aiki harta imbui sithik ikas. Imbui nggih. Rungokno gending mijil. Mijil, wah aku kok durung ngerti nggih. Mijil iki metu. <laughs> Niku nek basane. Lah iya mijil iki metu ki padane galu ratune wis metu, ngono. Oh, oh nek wis metu. <laughs> Eh. Galu basya wis metani. Eh. <laughs> Oh angge. Ning apa oh basya mijil ngoten? Ha ah, iya, lho. Ah, mula mijil ki bangsa ngaluhur. Oh, ngaluhur. Kang sinuwun mijil. Pak Bupati mijil. Mboten mios. Penek oh Mas Kromo mijil iki. <laughs> Ya ra nang. Apa iki kok aneh-aneh. Rungokno ya. Nggih. Mijil nggih Pak nggih. Iya. Eh, hmm. Nek bapak ya wis apik. Saiki tak kandhani gandeng arep. Arep anu tak jenglengke ya Le. Dijenglengke kok le po. Anae wedok kok le. Pun. Lara lara lara ning sang hati Luwai lara Yen tini lara to kang awas entek piye Delek iki kepenak mawon nggih. Nek niku mau lara-larane sangati. Ah ya kuwi wong kuwi lara-larane sangati. Kuwi nek wis entek piandele oh. ngono. Dadi wis ora ana wong ngendel. Oh. Wis bunder. Oh, kok bunder ta kami iki? Loh, ngalor ngidul wis bentet utange. Oh. <laughs> Wah, oh. Ah, aku bunder kok. Ha ah, iya padane padane direkam kono wis utang direkam kono. Lanjut. Anjut mingkari nglakoni kuwi jenenge wis bunder. <laughs> Hmm. Bapak iki nek diku ceplas-ceplos. lipure lamun. <laughs> Ah, Lipure lamun. Lipure lamun. Turu tangi turu sung kawan. lali to. Ah turu ki saka seneng saka ora, wong nyok ana lelakon ngimpi. <laughs> Ah kok ngimpi bareng kan? Ngimpi ki ya ana sing seneng ana sing susah, nek ngimpi doyak-yak macan. Wong oh, ning nek ngimpi yang-yangan. <laughs> Bapak ki wis sepuh kok ya iso ngrembug yang-yangan lho. Lah kleru meneh. Tuwa karo nom ki yang-yangan tetep. Oh. Yang-yangan tetep. Lah nek tuwa kuwi apa sing diyang? Oh lho, kok apa sing diyang? Lho, apa sing disenengi? Hmm. Padane seneng kutut. Oh, kaya bapak niku nggih. Wis kaya yang-yangan rasane. Oh, tak arane nek karo wong hmm. ora to blas sing diseneng. <laughs> kok ndak? <laughs> Wela, paksa ya nganggo dhuwur barang iki. Kok ndak? Tangi turu sungkawa malih. iya iku kumira wong lirwake dawa arep terus mendak kelangan no nggih ngilangake budidaya temap apa lan nawar sami dumadi

ambuh kang pinikir ya bapak malah nyekar dudu mijil kok gak mau ngono. Ning mijil mijilan iki kok Dadi kemu tak anggap lengkung. Senang ah, kok. Omong bapakke ya ora hati-hati ngono lah nyekar ora. Ajeng dudu mijil kok diakokke mijil. Rek aku ki sing ngura-urake kowe iki nek iso digethet titik-titik ngono. <laughs> Hmm. Rekane ki tak apusi. mijil ning ming memper. <laughs> Dadi nek wong ketumbuk ming kesrempet ngene ya. Nek niku wae jan ketenggel, Pak. Ara ketenggel jan kejeglok nek iki. Ning kowe wis seneng ta? Oh, seneng banget lho. Jan ora ngira ya Bapak jeblane kok ya duwe simpenan ngoten lho nggih. Seni. <laughs> seni. Aku wis seni tos. seni tos. Wong-wong ki durung seni aku wis seniwen e. <laughs> Ah! canda tenan aku dadi seniman kuno kuno Wong aku ki matur opanane kok dadi malah Aku kok mekeleng tenan dan dagel ning kuno kuwi Asen niwen ki mbiyen dagelane toprak semuan kuwi <laughs> Ane nyatane bapak ya malah ngagem ngono kok ora Nek seneng njuk lho pancen jupuk dagelan ki nek sing kuno-kuno ki apa Oh nggih pancen Sah mbiyen ki kowe ora ngerti. Pripun? Padane dagelan mbiyen ki merengut wae lemune. Kowe oh, iku amreng. <laughs> oh. merengut niku amreng. Ayam mbiyen ki mung disingkat dadi kata-kata singkat ki bul ya wis suwe. Oh. Padane ngonek penak. Kok merengut to. Aku iku amreng. <laughs> Wah lah niku angel lho niku sing amreng ki amrengut. Oh. oh amreng ki amreng. iki ngene nak tujuh-tujuan awake dhewe iki kabeh-kabeh sing padha dilakoni nang omah iki nang omah iki nggih nek iso wong kuwi aja nganti susah lan mikir sing dudu mestine nek iso wong urip kuwi ya mikir sing seneng oh ngoten nggih wong kuwi wis kumpul pratangga nggih karo waranggana kuwi mesti mlebut <laughs> kok mlebet piye to bapak iki kok kok iso ngendika nek ngono kok hmm. mlebet niku lire ngono nek suwe ora nyambut gawe kuwi takon pripun sok kapan <laughs> sok kapan nyambut gawe kok anggere temapak nyambut gawe wangel banget <laughs> niku ra nggih bapak dhewe ta niku angel banget tapi ah, ya sewengi mangane jan kunting <laughs> iki piye ta kok angel lho mangane kok kunting iki Ajan krike dan telendo banget banget. Segane cilik dadi oh. telendo ngono. Oh, ngoten ta. Iya. Oh, jan niku mongko aku melek jambuku nganti. Oh, melek kok jambu? Meteh. <laughs> Kowe kan mbiyen panjang ya. Bapak iki kok pak banget lho kan. Ning ning ya ana apike. Apike pripun? Kanca-kanca krawidan kuwi nek sing wis tenan, nek sing wis mumpuni. Kuwi umuk ki ora ana. Lah, nggih ta, Pak? Malah muni ya wis iki jampir ta kok iso ana sepur iki. <laughs> Apa cedak karo dalan sepur. Among kok apa? Urung tuku kartis awake dhewe ya. Ajeng teng pundi? Bapakne kartis ndak endi? Kadang ngono arep melu langsir. Aku tau enak. Pripun? Arep nang Surabaya. Nggih. Ije turu krungu bengok ngono. Anu. Nggih. Aku yo tadus andukan salin pesusu banget le nganggo celana we sing tengen sik tak kake nggon kiwa <laughs> arek sing kene jebebe dadi salin meneh mangkat nang stasiun bul sepur langsir <laughs> aku yang jut melu ah timbang rana nunggang aku kene ya nak. Pripun kok pongko iso Gandeng aku ki kawit mau bapak rak ya urung kok gaweke apa-apa to. Lho kok urung wong wis kok mau. Nek wis ya ayo. Dateng buri nika. Ayo padha dipangan wong loro. Oh nggih. Nggih, mangga-mangga. Nggih, Pak.